บุ๊กทู สี่สิบเอ็ด 41 41. ที่ไหน προσανατολισμός Προσανατολισμός. สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Πού είναι το γραφείο τουρισμού? Πού είναι το γραφείο τουρισμού? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Έχετε έναν χάρτη της πόλης? Έχετε έναν χάρτη της πόλης. จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ? Μπορεί κανείς να κρατήσει ένα δωμάτιο εδώ. เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Πού είναι η παλιά πόλη? Πού είναι η παλιά πόλη? วิหารอยู่ที่ไหน Πού είναι ο καθεδρικός ναός? Πού είναι ο καθεδρικός ναός? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Πού είναι το μουσείο? Πού είναι το μουσείο? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς γραμματόσημα? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς λουλούδια? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια? Πού μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Πού είναι το λιμάνι? Πού είναι το λιμάνι? ตลาดอยู่ที่ไหน Πού είναι η αγορά? Πού είναι η αγορά? ปราสาทอยู่ที่ไหน Πού είναι το παλάτι? Πού είναι το παλάτι? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Πότε αρχίζει η ξενάγηση? Πότε αρχίζει η ξενάγηση? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Πότε τελειώνει η ξενάγηση? Πότε τελειώνει η ξενάγηση? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Πόσο διαρκεί η ξενάγηση? Πόσο διαρκεί η ξενάγηση? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν γερμανόφωνο ξεναγό. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน Θα ήθελα έναν Ιταλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν Ιταλόφωνο ξεναγό. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Θα ήθελα έναν Γαλλόφωνο ξεναγό. Θα ήθελα έναν Γαλλόφωνο ξεναγό.